lakini sasa kwa vile ni ratiba imepangwa inabidi tutii amri hiyo tutekeleze hiyo ratiba jinsi ilivyopangwa kwa hivyo insha Allahu taala tutakumbushana au tutakumbushana moja katika yale ambayo yanahitajika katika dini yetu kuyajua. Kwanza kabisa nielekee upande wa wazazi, upande wa wazazi ambao Allah jalla waala amewaruzuku watoto watoto kama vile kwamba wao pia walikuwa ni watoto kisha wakawa wakubwa mpaka sasa wanaitwa baba na wengine wanaitwa babu na mfano kama hivyo hawa watoto ni amana kwetu sisi amana ambayo inatakikana uitunze amana hiyo ili uirudishe kwa mwenyewe ikiwa salama kwa hivyo basi kama ni amana inatakikana tumche Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na utunzaji wa amana hiyo na miongoni mwa utunzaji wa hii amana namna ya kuitunza hii amana <clears throat> ni wazazi kuzungumza na watoto wao kuna baadhi ya, ya, ya wazee hawazungumzi na watoto wao kabisa. Watoto wanazungumza na mama yao tu, baba hana habari kabisa ya kuzungumza na watoto wake, na hii si sawa. Wewe ambaye ni baba unatakikana uwe unazungumza na wanao na kuwapa maelekezo kuwafundisha tabia njema kuwafundisha kwamba nini chahitajika wafanye <clears throat> kitu gani kibaya wakiache wewe mzazi natakikana uwe namna hiyo haya tunayapata katika suratul luqman aya ya 13 Luqmanul Hakim mzee huyu alikuwa ni mzee ambaye Allah Jalla wa Ala alimpa hikma wanasema wanachuoni kwamba alhikma alilmu wal walfahm hikma ni elimu na ufahamu kume mtu anaweza akawa am, ana elimu lakini hana ufahamu. Inawezekana hiyo, ukawa una elimu maalumati mengi nayo lakini ufahamu huna, si inakuwa sio hikma. Hikma alilmu walfahm, elimu pamoja na ufahamu. Sasa Luqmanul Hakim Allah jalla waala ameteremsha sura ikapewa jina lake suratu luqman kutokana na yale yaliyozungumzwa mle ndani ambayo Luqmanul Hakim alikuwa akizungumza na mwanaye pale tupate darsa sisi la kukaa na watoto wetu na kuzungumza nao waidh qala luqmanu libnihi kumbuka ewe muhammad aliposema luqman kumwambia mwanawe anazungumza naye mtoto wake tena mazungumzo anazungumza naye sio maneno ya ya hadithi zile za walikuwa akituhadithia bibi zetu huku sijui nyanya nyanya zetu bibi bibi ni yule mzaa baba au mzaa mama tunaita bibi naam almuhim sio hadithi hizo kwamba ilikuwa ilitokea ilitokea la Allah anasema wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu naye anampa nasaha anaongea naye maneno ambayo ni ya nasaha maneno ya kumkumbusha na kumwelekeza mwanaye anasema Luqmanul Hakim ya bunayya ewe mwanangu kwa uslubu mzuri kabisa uslubu wa tashwiq wa kumvuta akaye asikilize kile anachoambiwa ya bunayya ewe mwanangu la tushrik billah nasaha adhim ya bunayya la tushrik billah ewe mwanangu wewe usimshirikishe Allah kabisa kabisa la tushrik billah kwa nini inna shirka la dhulmun adhim kwa sababu shirki ni dhulma kubwa sana adhim sio dhulma ya mchezo ni dhulma kubwa shirki hembu tujiangalie sisi wenyewe. Kuna siku uliwahi kukaa na mwanao eh, wale ambao tuna watoto, kuna siku uliwahi kukaa na mwanao ukamkataza na kumwelekeza mwanangu, usimshirikishe Allah, wacha mbali ile kuwa umeshampeleka madrasa na kwenda kule anasoma, ndio lakini na wewe una dauru yako kubwa mwalimu ana nafasi yake ya malezi kadhalika mzazi una nafasi yako ya malezi ni lini ulikaa na mwanao ukamwambia ewe mwanangu usimshirikishe Allah kwa sababu shirki ni dhulma kubwa shirki ni dhulma kubwa sana kwa nini shirki inakuwa ni dhulma kubwa kwa sababu ni kuchukua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumpa asiyestahiki wewe unamdhulumu asiyedhulumika yani kama vile kufanya muhawala wa kutaka kudhulumu hii haki ya Allah kumpa kumpa mwingine asistahiki haki hiyo na saa hizi Luqmanul Hakim anazielekeza kwa mwanaye Allah Jalla waala ameziweka ndani ya Qur'ani iwe ni darsa kwetu tufanyie kazi hayo tuongee na watoto wetu hapa kwenye kumwamrisha huyo mtoto na kumkataza kwamba asimshirikishe Allah kisha akatoa illa na sababu ya kumkataza hilo kwa kumwambia kwamba hii ni kwa sababu shirki ni dhulma kubwa sote hapa tunajua majanga na ukubwa wa dhambi ya shirki kiasi kwamba <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha katika madhambi ambayo hayasamehewi kirahisi ni dhambi ya ushirikina nusus katika Qur'ani ni nyingi mno ambazo zinazungumzia hatari ya shirki innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna hakika si vinginevyo anayemshirikisha Allah basi Allah amemharamishia janna bali mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anamwambia walau ashrakta la yahbatanna amaluk sasa huyo ni mtume na khitabu kuelekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwake yeye na kwetu sisi mpaka ipatikane dalili nyingine ya kuifanya hiyo hii ni mahsusi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa mtume anaambiwa hivyo basi sisi ni mimbabi aula kwamba ukifanya shirki basi matendo yako yote yataporomoka kwa maana yanafutika yale uliyoyafanya hii ni hatari hatari kubwa ilipoteremka aya nasema alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wale walioamini na ikawa hawakuchanganya imani zao na dhulma hao ndio ambao watapata amani siku watakapokutana na Mola wao ndio watakuwa kwenye amani na hao ndio watakuwa kwenye hidaya hapa duniani wao kwenye mwongozo هدايه التوفيق والقبول masahaba wakawa na shaka ikawa wameelewa kwamba dhulma iliyotajwa hapa ni ile ya mja kudhulumu nafsi yake bi bilmaasi duna shirki wakamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ayuna la yadhlimu nafsahu hii aya ewe mtume wetu sallallahu alaihi wasallam imekuja inasema kwamba wale walioamini alafu ikawa hawakuchanganya imani zao na dhulma au ndo watakuwa salama akhera ina maana kinyume cha hapo mtu huyo atakuwa kwenye hatari huko akhera sasa ni nani basi ewe mtume wetu ambaye hadhulumu nafsi yake mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia hapana laysa dhaka au laysa kama taqulun sio kama mnavyosema sio hiyo alam tasma'u qawla al-'abd salih hamkusikia nyinyi maneno ya mja mwema ambaye sakusikia Luqmanul Hakim pale alipokuwa anamnasihi mwanawe akamwambia ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim innahu ash-shirk ni shirki ilotajwa hapo masahaba wakatulia wakaona alhamdulillah kwa hivyo wazee na bwana harusi wetu ambaye miongoni mwa malengo ya kuoa ni kupata dhuria japo hayupo hapa lakini saizi zimfikie huko endapo Allah jalla waala tamruzuku kile kinachokusudiwa katika ndoa basi hicho atakachoruzukiwa ajue kwamba ni amana tukiwaitunze na katika namna ya kuitunza hiyo amana nasihi saha kwa hivyo wakina baba tuongee na watoto wetu tuongee na watoto wetu tuwape nasaha watoto wetu isiwe baba anarudi nyumbani watoto wanajificha kuna wababa wengine yani hao ni hatari ni wakali kweli kweli anarudi nyumbani watoto wanakimbia hawamkimbilii kwenda kumpokea wanakimbia kwa sababu akifika pale yeye huyu amekula kozi huyu amekula kufu huyu amegombezwa amefanywa kadha yeye ni maneno tu hapana mzee sio hivyo ongea na wanao, wanao wawe ndiyo marafiki zako, ndio wakutulize nyumbani. Unaongea nao, wasikiliza mashakili yao. Wewe umekwenda madrasa leo, umesoma nini? Naam, hebu nisomee ulichosoma.